2008 hogeita bateko, maiatzaren hogeita bateko, hizkuntza gutituen babesari buruzko legea, molak legea izenez ezaguna, ebaluatzen ari dira Max Brisson eta Karin Daniel senatariak. Gara jartan, kontseilu konstituzionalak legearen zati handi bat zentsuratu zuen eta horrek manifestazio handiak eragintzituen ipar euskal egian. Zelien etxe barne, ikasbiko misio kargudunak azaldu digu galdezketa nola doan. Hor, uh, uh, Federazioa galdezkatua izan da. Flagep Federazioa beraz jantziako izkuntz gutituen federazioa da, publikoan. Miltzen ditu amalau elkarte, bai uh, erakasle eta bai guraso uh, elkarte. Eta hor, um, elkarte horiek erantzun dute, uh, bilan bat egin dute hor, ilurte geroago uh, legia pasatu eta zertan zertan ziren ala, eskualde desberdinak. Aipatu bezala kontseilu konstituzionalak legearen parte handi bat zentsuratu zuen, ala ere hiru urte geroago legez bete beharrekoa ez dela aplikatzen, salatu du Zelin Etxebarnek. Agertzen dena, legea ez dela aplikatua, eskaintza ez dela orokortua, erakasaren uh, eh, formakuntza ez dela nahikoa, unibertsitatean ahalak falta dira eskualdeko hizkuntzen formatzeko, erakasle, erakasle nukaiteko, eta azpimarratu behar da ere egiten diren ebaloketak, eskunde nazionalak egiten dituen ebaloketak, e, hor, e, inen eskualetan, ez direla um, igotzen parlamentara ino, beraz, e, ala, ez dira denetaz diakinean, eta, bon, hor behar da, bataila eta informazioa igorazu. Galdezketaren emaitzak urrengo hilabeteetan argitaratuko dituzte.